мої пісні. Життя всміхається мені, я долі іншої не хочу, я розпалю свої пісні, немов багаття серед ночі. Вже сивина торкнулась скронь, вже скоро душу нести Богу, чи зміг зігріти мій вогонь, чи освітив комусь дорогу. Знов губи обпекли слова і стало в грудях серцю тісно, це значить, у душі зійшла, неначе сонце, тиха пісня. Ні, я не сумую, ні, лиш тільки за щастя, щиро дякую долі. Ну, хто сказав, що це мої пісні? Це радощі мої і болі.